për vetveten, për Allahun te bareke wa taala dhe e dyta është ajo dita e dita e gjykimit. Andaj ka thonë Sheikhul Islam Ibn Tejmije kush e kupton apo te kush rrënjësohet mirë Allahu te bareke wa taala me emrat e tij, cilësitë e tij, veprat e tij, të Allahu te bareke wa taala e njef Allahun si duhet dhe rrënjoset kjo te zemra e tij dhe ditën e gjykimit e ka parasysh Ka thonë galiben, në shumicën e rasteve, në shumicën e rasteve kush i plotëson këto dyja, i plotëson kushtet tjera të, të imanit. Kase s'ka mund që njeriu me rrënjos besimin Allahu te bareke ve teala. Dhe në ditën e gjykimit me pas parasysh, në hapat e tij të jetës, ai mos me jetue siç don Allahu te bareke ve teala. Allahu xhalla ve ala në një ajet të shkurt e tregon vlerën e paktë të kësaj dynjasë, ku robi duhet shumë me mendu sa ja vlen me humb ahiretin për diçka shumë të vogël. Allahu xhalla ve ala në surën Yunus ka thonë: "Wa yawma yahshuruhum" Dhe ditën kur Allahu te bareke ve teala do t'i mbledhë gjithë njerëzit. Wa yawma yahshuruhum. Ditën kur Allahu xhalla wala i mbledh gjithë njerëzit. Pra mbledhja e njerëzve, grumbullimi i njerëzve dhe prezantimi i tyre para Allahu te bareke ve teala kokulur është çështje e padiskutueshme. Është çështje e padiskutueshme. Pastaj Allahu xhalla ve ala thotë: "Ke en lem yalbathu illa sa." E kanë me mendu se s'kanë jetu pos një orë. Krejt jeta. Paramendoje këtë dunjanë, vendi i grindjeve dhe i garave se kush po zotron një hise pak ma shumë se tjetri prej dunjasë. jelbethu ille sa ju doket njerëzve se s'kanë jetu vetëm se një orë a di sa është një orë 60 minuta 60 minuta ju doket njerëzve që kanë jetu ille saaten minen nehar të ditës jetearafune bejnehum janë njoftue në mes veti kanë dështuar shumë ata të cilët nuk e kanë besue takimin me Allahun te bareke ve teala. Por një orë, krejt jeta ashtë një orë, sa njeriu jeton shpejt edhe e merr dinamika e jetës dhe praptohet, dhe rrëzohet. E kështu me radhë për njerëz të cilët i kena harru shpejt të cilët me të cilët njerëz kemi jetu ndoshta deri dje, sot nuk janë, edhe sikur mos me pas qenë. Ama ata janë te Allahu tebareke ve teala, janë të regjistrume në regjistra të cilat nuk ju mungon asnjë fjalë që kanë thënë ato. Mirpo, sa i përket neve, sikur mos me pas qen ata. E kështu edhe me tije, edhe me neve bëhet nesër si mos me pas qen. Andaj njeriu duhet me i kushtu kujdes kësaj pune, wa ma kanu muhtedin, dhe ma e keqja çka është se s'kan qenë të udhëzum. S'ka ma keq se me dalë ditën e gjykimit para Allahut tebareke ve teala dhe për këtë orën që ka thënë Allahu xhelle ve ala, sa'aten minen nehar, një orë prej ditës, sa e shpejtë është kjo orë dhe kalon. Yata'arafuna bainahum, janë njoftue, i ki njoftue një Një numër të caktum të njerëzve je njoftu me një numër të caktum të hollave. E ki pas një shtëpi, çfarë e ki pas dhe përfundon aty ku ka përfundu çdo kush. Wa ma kanu muhtadin, ndërsa Allahu xhelle ka thon, ma e keqja se s'kan qenë të udhëzum. Dhe atje nuk ka kthim prapa. Fela judhenu lehum Feja'tedhirun Ndërsa Allahu tebareke ve teala thot Ndërsa zullumqarve Ne nuk ju lajnë as me u arsyetu mundësi S'ka mundësi me u arsyetu S'ka ma keq Se e pranon krimin E di që je kriminel E di që je mëkatar Je rebelu ndaj Allahut tebareke ve teala Dhe Allahu xhelle ve ala nuk t'jep mundësi me fol S'ka mundësi me u arsyetu Ngase njeriu ka dëshirë pastaj me u arsyetu me thonë O Zot, më ka deviju filani e filani. Nuk flet kurkush. Pos atij çka i jep Allahu tebareke ve teala leje. Andaj besimtari duhet m'u ndal me ajetet e Allahut tebareke ve teala, ku Allahu xhelle ve ala neve na i ka peshue sendet me peshoret e realta te Allahu xhelle ve ala dhe i kupton rëndësin e asaj çka njerëzit nuk ja dinë rëndësin. Kaptinë se teprimi në varrezat e njerëzve të mirë me kalimin e kohës i shndërron në idhuj të cilët adhurohen pos Allahut tebareke ve teala. Pra, është traditë e njerëzve. dhe të cilët janë objekt i goditjes së shejtanit, të cilët në vazhdimësi të historisë varrezat i kanë ba objekt adhurimi. Madje edhe varrezat e pejgamberëve. Madje edhe varrezat e pejgamberëve. Argument, thot, rawa Malikun fil muattai, Mesaxhid. Dhe kena përmend se mesxhid ka dy kuptime. Mesxhid është vendi ku bahet sexhde, ku adhurohet Allahu tebareke ve teala apo bahet sexhde për këndo qoftë tjetër, apo quhet xhamia. Apo quhet xhamia. Kët hadith hoxha e ka prue për me argumentue se njerëzit aq të dobt janë në mendjet e tyre sa që me kalimin e kohës pejgamberi i Allahu xhelle ve ala i cili vjen me ju thanë njerëzve adhuroni Allahun vetëm misionin e tij të vetëm në jetën e tijna e ka u'budullahe vexhtenibu tagut adhuroni vetëm Allahun xhelle ve ala dhe largonju pi tagutave kjo fjali ja çka njerëzit shumë e ran ju vjen kjo fjali Sot njerëzit musliman, subhanallah, këtë fjali, thojnë çka kjo tagut, çka kjo, s'pi kuptojna këto sene, këto, këto fjalë, çka i ndëgjojna prej njerëzve. Fjali e ronë, kjo është fjala ma e ronë, është e vërtetë se fjala ma e ronë. Siç ka thënë Allahu tebareke ve teala për namazin, për namazin, se ajo është e ronë, illa alel-hashiin, Përpos atyre të cilët i kanë frikë Allahu tebareke ve teala. Pra senet janë t'rana, pos atij të cilit Allahu xhelle ve ala ja ja lehtson. Pra misioni i pejgamberëve ka qenë u'budullahe vexhtenibu tagut, adhuroni vetëm Allahun xhelle ve ala dhe largonju tagutave. E njerëzit janë aq sek sa me kalimin e kohës i bojnë varrezat e pejgamberëve e rrëzojnë dhe e gërvishin misionin të cilën ka ardh ai me realizue. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi ka thënë, o Allahu jem, mos e ban varrin tem idhull i cili adhurohet. A paska mundësi m'u adhurue varri i pejgamberit? Po, përndryshe pejgamberi sallallahu alaihi s'e kish bo këtë dua. S'e kish bo këtë kët dua Me pas qenë që musliman kurrë nuk kishin mrri me një, me një vend Me një cak Që ata me kalu me një gjendje se mos me ditë që pejgamberi a.s. nuk adhurohet Pejgamberi s'e kish bo këtë dua Por e ka bo prej dijes që e ka mësu Allahu xhelle ve ala Se me një kohë ka me pas që njerëzit kanë me ta adhurue sikur që ka ndodhë me gjithë pejgamberët tjerë, gjithë pejgamberët tjerë. Pastaj ka thonë se hidhrimi i Allahut tebareke ve teala është shumë i madhë ngase i kanë morrë varrezat e pejgamberëve të tyre për xhamia. Pastaj ka thonë Te tek vendi më i lartë, ku s'kan mundësi edhe disa melaqe me kalu atje, e ka ngrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu xhelle ve ala ka përmend se pejgamberi juve i ka pa disa ajete të mëdha. Pastaj në vazhdim Allahu xhelle ve ala tu dash me tregu madhrinë Allahu xhelle ve ala ka thon eferaejtumul late vel uzza. A i shikoni kët latin edhe uzzën të cilën ju adhuroni. A e shikoni këta çka i keni kriju me durt e juve? A e shikoni këta kodifikime të cilat i keni ba me durt e juve? Këto hallalle dhe harame çka i vendosni me, me durt e juve? El-Late wal Uzza, shumë lata dhe shumë uzaja çka kanë njerëzit? E fe raejtum, a i shikoni. A i krahasoni me Allahun xhel-le Pra Allahu thot, shikoni mirë këtë Latin çka e adhuroni, çka as flet, plus e keni vendos me durt e juve, edhe e adhuroni dhe ja përkahasoni barabart me Allahun xhel-le ve ala. Pra, është e mendjes kjo. A është e mendjes kjo, ai çka i ka kriju qiejt dhe tokën, dhe neve na ka kriju, dhe gjithçka ka krijue. Ka mri deri tek çështja që Kurajsht, mushrikët me adhuru qëket Latin dhe Uzzën, qysh ka mri? Mu ka qenë ki sebeb për të cilën e ka sjell kaptinën Hoxha. Ki person Lati ka qenë njeri i mirë. Ka qenë njeri i mirë i cili ka adhuru Allahun tebareke wa taala. Thot Hoxha, ka thënë Mujahidi, kana yaluttu lahum as-sawiq. Ja u ka rregullu, ja u ka zbut atyre ni lloj ushqimi i cili quhet sawik. Pra ja u ka blujt dhe ja u ka përzi me mill dhe ata e kanë hangër haxhit, të cilët kanë ardhur me vizitue Qaben e Allahut tebareke ve teala. Kur ka vdek ky njeri? Na e kena përmend se Qysh ka thanë Ibn Kajimi që ka pru sebepin pse dijetarët adhurohen pas vdekjes së tyre. Dijetarët s'ka dyshim se i kshillojnë njerëzit dhe i urdhnojnë për punë të mira. Kur vdesin ata njerëzit thojnë dhe shejtani i inspiron, e tash kush ju kshillon juve? Vendosni një put. Dhe ai ju ja u përkujton ki puti këshillat e atina i cili ju ka këshillu kur ka qenë gjallë. Me kalimin e kohës gjenerat pas gjenerate, kur të vendoset, kur vijnë disa njerëz të cilat nuk e dinë pse është vendos ki, thonë ki nuk është vendos vetëm se ki ka edhe një veçori të veçantë. Edhe fillojnë me adhuru. Qëki Lati ka qenë njeri i mirë. Ju ka ndihmu haxhive dhe e kanë vendos put edhe e kanë adhuru. Allahu xhel-le ka thonë, e fe raejtumul-Late vel Uzza. Shikone Latin të cilin ju e adhuroni krahas Allahut tebareke ve teala. Mirëpo sebebi i cili ka qenë largimi prej gjurmëve të pejgamberëve dhe mosmësimi nga ana e Allahut tebareke ve teala ashtu siç duhet dhe adhurimi i dikujna tjetër pos Allahut tebareke ve teala. Këto kaptina i shifni se hoxha i ka pru të ngjashme. Kaptina para kësaj ke ndalimi i rreptë për mu adhuru Allahu xhel-le ve ala në një vend ku ka vorr. E dyta, kaptina kjo që të cilën jemi duke e fol se ngadal ngadal ekstremizmi dhe teprimi në vorre të njerëzve të mirë kalon në adhurim dhe puta e kështu me radhë këto kaptina të ngjashme pse se njerëzit shumë shpejt kalojnë në adhurimin e dikujt tjetër pos Allahut te bareke ve teala se janë në luftë me shejtanin shejtani prej tije biri i ademit nuk i sinon gjunahot gjunahot janë vesile për ata për ata ngase aj e di se Allahu te bareke ve teala i fal gjunahot i fal gjunahot çka sinon me tije sinon me tije ti të jesh me ata deri pafund në xhehenem E qysh mundet me të marrë në këtë mënyrë, vetëm nëse të banë mushrik. Vetëm nëse të banë mushrik, ndërsa gjynahet i ka vesile. Gjynahet i ka vesile edhe mjet për me të burgos në sendet që Allahu Xhelle ve Ala nuk t'i fal. Pastaj, thot nga Ibni Abbasi radiallahu anhuma kale, Leane Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam e ndriçon vorrin, e ngrit vorrin, e kështu me radhë, dhe pas një kohë njerëzit thojnë, "Ky varr nuk është ngrit kot e kot." Ky varr nuk është ngrit kot e kot. Ka ndonjë veçori këtu. Këtu është diçka çka nuk e ka tjetërkush. Dhe fillon shejtani me ju bo cytje dhe me ju ba vesvese derisa të arrijë që njerëzit t'i dërgojë deri në adhurimin e atina. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lut Allahun xhelle ve ala mos e ban varrin tem idhull. Mos e ban varrin tem idhull, ngase njerëzit janë mendjelehtë dhe me kalimin e kohës i adhurojnë pejgamberët dhe njerëzit e mirë. Andaj Allahu te bareke ve teala e ka msu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që me i mshel rrugët e shirkut, edhe nëse disa çështje janë haram, në esencë ata dërgojnë deri te një çështje që ashtë shumë ma e madhe dhe mes asaj në haramit dhe shirkut është një çast kur shejtani arrin me me me me të bind se ky person ka diçka të veçantë te Allahu te bareke ve teala dhe njerëzit i drejtohen me lutje. Dijetarët kanë diskutue pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka prue vizit ndalimin e vizitës nga ana e grave të varrezave me një vend ku ka ndalue me i ndriçu varrezat. Ça është puna e grave që është fut në këtë hadith? Disa prej dijetarëve kanë thonë se gratë janë të dobta dhe janë ma të dobta se burrat, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, naqisatul uqul i kanë mendjet gjysmake. I kanë mendjet gjysmake dhe shumë shpejt ato bijnë në në kurth. Shumë shpejt bijnë në kurth siç ka ardh në hadithin kur del dexhalli njani prej burrave ka me lidh me zinxhir gruen e vet. Pse? Nëse del tufte, bëhet fitne. E kështu me radhë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu nga vizita e grave të varrezave, pastaj dijetarët kanë diskutu se a është kjo haram i prerë apo mekruh shumica e dijetarëve xhumhuri kanë kanë shku në mendimin se kjo është mekruh dhe nuk duhet mu ba adet i sajna, mirëpo disa prej tyre kanë thanë se kjo lejohet ngase pejgamberi sallallahu alai sallam e ka takue njënën prej grave të sahabeve në vizitën e një varri dhe i ka thanë ittekillahe vesbiri, ka thanë kij frikë Allahun tebareke ve teala dhe ban sabër për musibetin i cili t'ka godit, ka thanë ilejke, ilejke anni, largohi prej meje ngase s'e ka ditë që është pejgamberi sallallahu alai sallam, se ti nuk je godit me një goditje që më ka godit mua e pastaj kanë tregu se ky është pejgamberi sallallahu alai sallam e ka shku mu arsyetue i ka thënë sallallahu alai sallam innema sabru inde sadmetil ula sabri është në goditjen e parë e kjo hadith është njëna prej argumenteve të cilat dijetarët e kanë marrë se lejohet me i vizitu varrezat gratë ndërsa në një transmitim tjetër ka ardhë zevvaratil kubur ata të cilat i vizitojnë shpesh varrezat prej grave. Pra kjo është një transmitim tjetër i cili e ban të qartë që ajo e cila i viziton shpesh varrezat asajna i ndalohet ndërsa nëse nuk është adet i sajna lejohet mu vizitue. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pse është dërgu tek njerëzit që ata ta realizojnë teuhidin. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mbyll gjitha rrugët ku mundet me qenë ajo derë për me kalu në shirk. I ka mbyll gjitha gjitha dyert për me njerëzit mos me kalu në shirk. Ngase nëse njeriu kalon në shirk, s'i bojnë dobi veprat kurgjo. Amiletun nasibe tesla naran hamije Allahu xhelle ve ala i ka përmend një grup të cilat janë lodhë dhe janë rraskapit nga adhurimi i madh ndaj Allahu tebareke ve teala andaj ka thënë Allahu xhelle ve ala amiletun nasibe kanë punu shumë dhe janë rraskapit me punë tesla naran hamije ku e kanë përfundimin kanë me hinë në një zjarr të flaktë pse ose s'ka qenë te ata teuhidi i pastër Islami i tyre ka qenë jo jo i duhur. Andaj robi duhet me qenë shumë i kujdesshëm që mos ta takojë Allahun tebareke ve teala e ai me qenë i njollos diçka prej kufriateve apo prej shirkut. Andaj ka thënë hoxha Allahu e mëshiroft, çka ka ardhë nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mbylljen e rrugëve të cilat çojnë deri tek Juve ju njerëz ju ka ardh një i dërguar nga vetvetja juve. Nga vetvetja juve pra ju e njifni kush është, ja njifni moralin, ja njifni familjen, ja njifni cilësitë, ja njifni besnikërinë atij sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin adhim. Allahu xhelle ve ala ka thënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vërtet ti je në një moral të lartë shumë. Andaj edhe kanë dëshmue armiq për edukatën e tina. Pastaj ka thanë Allahu tebareke ve teala, Azizun alejhi ma anittu. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, i vjen keq dhe mundohet dhe pikllohet për ata çka juve ju mundon. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mundon atë çka ju mundon juve. Azizun alaihi sa'bun alaihi ran e ka çka ju mundon juve. Çka ju mundon juve. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dërgue që njerëzit me i rujt nga nga shirku. Harisun alaikum është shumë i zellshëm për juve, për hajrin e juve. S'ka lanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hajr vetëm se na ka tregue. S'ka tregu për sherr i cili mundet me na godit vetëm se na ka ndalue. Taraktukum fi mahajjatil bayda. Leiluha ka nahariha. Ju kum lanë një argument të qartë të bardhë. Leiluha ka nahariha. Ka thanë nata e saj është sikur dita. Po s'ka mundsi Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të përgjithshme ka ardh për gjithë njerëzit mëshirë. Ja u ka tregu rrugën drejt Allahut tebareke ve teala. Ja u ka drejt, ja u ka tregue rrugën me argumente të qarta për me fitue lumturinë absolute tek Allahu tebareke ve teala dhe veçanërisht me besimtar ka qenë shumë i butë, shumë rauf. Mos i bani shtëpit e juve varreza. Dhe në komentin e këtij hadithit kanë ardh dy kuptime. E para, mos i bani shtëpit e juve varreza, pra falni në ato shtëpi namaz. E cila kuptohet e kundërta Namazi ma i mirë i njeriut është në shtëpinë e tij pos farzit. Pos farzit është ma i mirë në në xhami. Kjo është kuptimi i parë dhe i dyti kuptim është mos vendosni varre në shtëpitë e juve. Mos vendosni varre në shtëpitë e juve. Wala taj'alu qabri 'idan. Dhe mos e bani varrin tim vend vizite. vend vizite. Kjo është hadithi me të cilën është argumentu hoxha se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mbyll gjitha rrugët e shirkut. Edhe pse me shku me vizitu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam varrin e tij nuk është shirk. Është bidat. Mirëpo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kqyr ma larg. se me kalimin e kohës njerëzit duke vazhdue gjenerat pas gjenerate kanë me ardhë me një cak ku kanë me adhurue kanë me ardhë me një cak ku shejtani ka me i pru me adhurue pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem edhe pse Ibn Kajimi ka përmen që njerëzit e adhurojnë pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem Kam pa njerëz që e adhurojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mendojnë që ka cilësi të Allahut tebareke ue teala. Edhe pse varri i tij është i mbrojtur me mure. Mirëpo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu këta që mos m'u bë varri i tij iden. Id është një vend ku teuduhu marratan ba'da marra. E viziton herë pas here. Pra mos e merrni varrin tem vizitë. Wa sallu alejje, wa sallu alejje. Pastaj i ka mësu besimtarët çka me bo? Se shejtani që tu me që këtë pik, me që këtë derë hyn tek ata. Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alejhe sallam. Saqë disa prej mushrikve të kohës Muhammed ibn Abdul Vehabit, i kanë thonë, kur i ka Muhammed ibn Vehabi ka ardhë me tevhid të pastër, mos e adhuroni pejgamberin sallallahu alejhe sallam, se ai s'ka mundësi me ju bo dobi, as dam. Ka thënë Allahu tebareke ve teala, më ka caktuar melaqe të veçanta të cilat shëtisin nëpër tokë, m'i sjellin mua dhe m'i komunikojnë përshëndetjet e juve. Mirëpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këta e ka mbyll dyert e e shirkut. Pra, nëse doni me m'dërgu përshëndetje, Dhe doni me më dërgue mue salavate Dërgomni kudo që t'jeni Qaty ku je çom salavat Se Allahu tebareke ve teala M'i komunikon ato përshëndetje Ndërsa mos e merrni varrin tem për Për vizitë Të veçantë Mos nuk ka nevojë është e ndalume Me marr rrugë special Për me shku me vizitue Varrin e pejgamberit Sallallahu aleyhi ve sellem Dhe e ceki prap Se kjo nuk është shirk Kjo o bidat Mirëpo pejgamberi sallallahu alesem dijetar Pse ka pru hoxha këtë kët hadith Për me ndal rrugën e shirkut Për me ndal rrugën e shirkut Saqë kanë thonë disa prej selefit Shejtani Jehuthul insane Ala tisin Wa tisine baben minel khajri E nxit birin e ademit Njeriun 99 dera ia çel të khajrit Që me e fut në një, njëqindtën të sherrit Andaj besimtari ndonjëherë duhet me i lanë disa sende të cilat janë mubah, të cilat janë, janë të lejume. Janë të lejume në esencë. Mirëpo me kalimin e kohës kur të adaptohet shpirti, pastaj s'ka mundësi mu me dalë prej, at, prej atij mjedisit, edhe kështu me radhë, zhytet teposhtë, edhe pastaj bëhet gadal gadal në mekruhate, e kështu me radhë në harame, dhe derisa shejtani t'çojë me ata, e ka ndaluar. Dhe i ka treguar një hadith. Ju ka thënë: "Ela uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi." Ka thënë, "A t'ju tregoj një hadith?" E shiko këta si e kanë kuptuar hadithin. Ky ka qenë Zejnul Abidin. Zejnul Abidin, i cili ka qenë njeriu i cili e ka adhuru Allahun tebareke ve teala saqë e ka merituar emrin me me qenë Zejnul Abidin. Pra, Njeriu i cili është zbukuru me adhurime, njeriu i cili është njoft me adhurime, edhe me fik, edhe me kuptimin e lartë të cilin e ka dhënë Allahu tebareke ve teala. Ka thënë a t'ja u tregoj një hadith, të cilin më ka tregue mue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kam e kam dëgju nga babi im, nga babgjyshi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tattakhidhu qabri idan. Mos e merrni varrin tëm për vendvizite. Nëse mirrni varrin tem për vendvizite. Dhe shejtani subhanallah, në shumë prej atyre të cilët s'e kanë kuptu çështjen e teuhidit mirë, kur ju thu se pejgamberi sallallahu sallam ka ndalu për këtë dhe këtë, thot, a nuk e don ti pejgamberin sallallahu sallam. Po dash, manifestimi i dashurisë pejgamberit sallallahu sallam e ka tregu Allahu qysh bahet. Kul in kuntum tuhibbunallahe fettebiuni, juhbibkumullah. Shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos me lan derë, nga e cila ka mundësi shejtani me hije dhe me i dërgue umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shirk. Në shirk. Pastaj hoxha ka përmend disa mesele, ka thënë disa mesele në këto çka përmendëm, ib'aduhu ummatahu an an hadha al-hima ghayat al-bu'd. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka rujt umetin e tina duke i ndalu prej asaj çka është shumë e largët shumë e largët që mos me ardh te diçka çka është shumë e madhe e ka ndalu e ka mshel derën prej larg për me rujt kandin e teuhidit për me rujt anën e teuhidit pastaj ka thonë dhikru hirsihi alejna wa ra'fetihi wa rahmetihi Ka thonë Allahu tebareke ve teala e ka përmend mëshirën, zellin, dhimbshërinë dhembshurinë e madhe që e ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për neve, dhe se ata e mundon çka na mundon neve. E kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kanë rahmeten lil alamin, ka ardh mëshirë për njerëzit. E mëshira më e madhe cila është? Ka thonë, ndalimi i, nga ana e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, që të mirret varri i tij për vizitë në mënyrë të veçantë, edhe pse s'ka vepër ma të madhe se me vizitu pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. S'ka vepër ma të madhe se me vizitu pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. Mirëpo me e vizitu në mënyrë të veçantë, me marrë rrugë në mënyrë të veçantë, me ba ata vendvizite, jo. don m'u afru tek varri i tina për me dërgu përshëndetje thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka tregue se ai i cili don me i dërgu përshëndetje dhe me i çu salavate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atij i komunikohen edhe nëse asht ai larg dhe s'ka nevojë m'u afru afër